Leo hii tupo katika siku ya katika mfululizo wa mihadhara yetu maalumu ambayo imebeba anwani inayosema uhakika wa tukio la udhibiti na mafungamano yake na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo katika anwani hii kuna mambo mawili. Kwanza, uhakika wa tukio la ghadhabu huu, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, mafungamano yaliyoko baina ya tukio hili na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib yakoje. Leo hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutazungumza mambo mawili. Kwanza, uhakika wa ghadirhum. Ghadirhum ni nini? Na tukio hili la ghadirhum ni tukio gani? hiyo ndio ni sehemu ya kwanza ya mazungumzo yetu, lakini sehemu ya pili ya mazungumzo yetu tutazungumza leo mfungamano baina ya Ghalibhu na utawala wa Ali na Abi mfungamano ya kodi Alafu insha Allah kwenye kuelezea hili hili tukio tutazungumzia shubha na utatuzi wake. Kuna dalili alafu kuna shubha. Shubha sio dalili shubha ni maandiko sahihi ambayo yanatumiwa kimakosa au ni maandiko ya kimakosa yanafanywa kuwa na maandiko sahihi hiyo ni ni shubha na shubha siku zote haiondolewi kwa maana shubha inaondolewa kwa ilmu na maarifa lakini kabla sijaanza kuzungumza chochote kuna mambo mawili nitatanguliza jambo la kwanza nataka niwarejeshe katika mazungumzo ya jana hasa katika nukta ya tatu katika mazungumzo yetu ya jana matumizi ya vitabu maandiko na kuwasikiliza mashekhe na viongozi wa dini. Hii nukta nitakuwa ninaikariri sana. Katika hii sehemu kuna vipengele sita tulivyozungumza. Kipengele cha kwanza tulisema hivi, kila mmoja kati ya Shia na Ahlusunna ana vitabu vyake kila mmoja kati ya Shia na Ahlusunna ana vitabu vyake, ana maandiko, ana mashekhe, ana viongozi wake. Mashia wana viongozi wao, wana mashekhe wao, wana vitabu vyao, wana maandiko yao, na Ahlusunna nao wana mashekhe wao, wana viongozi wao, wana vitabu vyao, wana maandiko yao. Hili jambo na likariri unatakiwa wewe Muislamu ulijue nukta ya pili tukasema Shia hachukui mafundisho ya dini yake katika vitabu vya Ahlus-Sunna hata siku moja kama vile ahlusunna sunna naye hachukui mafundisho ya dini yake katika vitabu vya Kishia Leo nimekuja na kitabu kingine cha kishia kinaitwa Basairud Darajat. Kitabu hichi kimeandikwa na Abu Jafar Muhammad ibn Hasan ibn Farrukh As-Saffar. Anasema huyu bwana ni katika wanafunzi wa imamu wa kumi na moja katika wale maimamu kumi na mbili wa kishia. Kitabu hiki kina juzuu kumi juzu kumi ziko ndani ya mjeledi mmoja huu. tawasomea baadhi ya mambo. Kwa hiyo sisi tunapotaka kufahamu itikadi yetu hatuwezi kuchukua masahiru darajati sawa tukasoma ili tufahamu itikadi yetu wala shia nimekuja na kitabu vitabu viwili nimekuja navyo kuna hii minhaju sunna an fi naqd kalam Shia wal Kitabu hichi kimeandikwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kipo katika juzuu nane na hapa nimekuja na juzuu kama nne hivi. Juzuu nane katika mijalladi minne. Kila mjalladi mmoja na juzuu mbili. ntasoma baadhi ya maandiko kwenye kitabu hiki. Pia nimekuja na al-Bidayah ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala huyu Ibn Kathir ni mwanafunzi huyu Ibn Taymiyyah kwa sababu kuna shekhi ni mwanafunzi wake sawa kwa hiyo msingi huu tulioweka kwamba Shia hachukui katika mafundisho ya dini yake katika vitabu vya Ahlus-Sunna kama vile Ahlus-Sunna hachukui mafundisho ya dini yake kwenye kitabu cha Kishia nukta ya tatu tulisema hivi matumizi sahihi ya vitabu ni kama vile matumizi sahihi ya vitabu na kuvielewa vitabu au maandiko matumizi sahihi ya vitabu ni kuvielewa vitabu au maandiko kwa mujibu wa mtunzi au kwa mujibu wa dhehebu la mtunzi kwani watunzi wa vitabu waliandika vitabu hivyo kwa ajili ya kutetea madhehebu yao na si kuzikoromosha kwa hiyo mfano ukichukua hii basairu darajat ukaisoma hichi ni kitabu cha kishia na mshia alipoandika kitabu hiki amekiandika kwa ajili ya kutetea nini ushia wake kwa hiyo huwezi kupata maandiko humu ndani ya kutetea ahlusunna utakapochukua utakapokuwa sasa wewe umeichukua hii basairu darajat uko nayo mkononi alafu unataka usome maandiko ya humu kisha uyafasiri na uyaelewe kwa mujibu wa aqida ya sunna wewe utakuwa unakosea utakuwa unakosea tu ni kama vile kuchukua hii albidaya tu nihaya kitabu cha Imam Ibn Kathir rahimahullah Kitabu hiki anaelezea historia ya matukio mbalimbali, sawa, pamoja na kuitetea aqida ya sunna wal Jamaa. Huwezi kufasiri matukio ya huu ndani na maelezo yake kwa mujibu wa fikra za Kishia. Kwa hiyo ili uweze kuufahamu Shia inabidi uusome Ushia kupitia kwenye nini? Kwenye vitabu vya Kishia na vile vile ukisoma aqida ya ahli sunna wal jamaa unatakiwa kusome kupitia vitabu vilivyoandikwa na wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa kama vile huwezi kuchukua biblia halafu ukataka umfahamu uislamu kupitia nini biblia kitu ambacho hakiwezekani wala hakipo au unataka ufahamu ukristo ulivyo alafu nataka uchukue Qur'an kupitia Qur'an ufahamu Kristo inawezekana haiwezekani sasa nukta nyingine ya mwisho katika ku, ku, kuweka ile misingi tulisema jana hivi na leo tunakariri tena kwamba Shia hawezi kutumia kitabu chake kuelezea ushia wake Niliwaambia ah. jana hiyo si ndio? Hawezi hata siku moja. Anapotaka kuutangaza ule ushia wake katika jamii ya ahlus sunna, hawezi kuchukua basairu darajat akawasomea ahlus sunna kwamba jamani, huu ndio ushia, ingieni katika dini ya haki. Asome hii basairu darajat au usulu kafi au tahdhibu ahkam man la yahduruhu alfaqih alistibsar, hawezi kwa sababu ushia uliomo kwenye vitabu hivi ni uhara wa bata. uhara wa bata eh? Eh, ushia uliomo ndani ya vitabu hivi ni uhara wa bata. Na sifa za maimamu, yani kwa maana mfano Shia anataka mzungumzie Ali kwa mujibu wa ushia, ukimzungumza Ali ndani ya vitabu vya kishia, Ali ni Mungu, sio mwanadamu tena zile sifa zake sawa na maelezo yake ni Mungu kabisa kabisa kabisa ni Mungu wa dunia sasa ili aweze kumsifia Ali lazima tumie vitabu vya nani vya halusunna wal jamaa kwa sababu vitabu vya al-sunna wal jamaa Ali ni mwanadamu tu kama wanadamu wengine kwa mfano hichi kitabu hiki basairu darajat kina juzuu kumi ukifungua katika juzuu ya sita akiwaelezea maimamu nitataja baadhi ya milango anasema hivi babu anna al-a'immata ya'rifuna ajala shi'atihim wa sababi ma yusibuhum Huu ni mlango unaelezea kwamba hakika maimamu wanafahamu muda wa kufa wa wafasi wao na wanafahamu sababu ya matatizo yao. Ni nani huyu? Ni mwanadamu huyu? Huyu ni mwanadamu? Si mwanadamu, huyu ni Allah. Huyu ni nani? Ni Allah. babu في الأئمة عليهم السلام إنهم يعرفون من يدخل عليهم في الإيمان والنفاق huu ni mlango unaelezea hakika maimamu wanafahamu yule ambaye anaingia kwao kiwango chake cha imani na kiwango cha unafiki ukiingia kwa imamu tu Ali mfano umekwenda kwa Ali bin Abi Talib akikuona anajua kiwango chako cha imani kipo kiasi gani anajua lakini kama wewe ni mnafiki pia kile kiwango cha unafiki pia kifanya nini anakijua hivi ukisimama na kitabu kama hiki alafu unawaambia watu wao mashia kuna mtu kuwa shia haiwezekani kwa sababu hizi sifa ni sifa za nani za Allah subhanahu wa ta'ala sasa shia anapotaka kuzungumza ushia wake na kuwashawishi watu wao mashia anatumia nini anatumia vitabu vya sunna wal jamaa kipindi anatumia vitabu vya sunna wal jamaa anatumia kwa mujibu wa ufahamu wake na tafsiri maandiko kwa mujibu wa uelewa wake na atakupiga chenga wewe kukuaminisha kwamba kwenye vitabu vya sunna kuna maandiko yanasapoti nini shia Hicho ndicho ambacho tunachokifanya, na kwa njia hiyo wamefanikiwa kuwachota vijana wengi kuwaingiza katika ushia. Kwa hiyo wewe kijana wa Kiislamu usikubali, usikubali kabisa shia aje anataka kutetea ushia wake, alafu ana sahihi al-Bukhari ana sahihi Muslim ana sunan Abi Daud hawa hawakuwa mashia hawa hawa watunza hivi vitabu hawakuwa nini mashia kwa kama hawakuwa mashia ndani ya vitabu vyao haiwezekani waweke maandiko yanayosapoti nini shia haiwezekani ima wewe utakuwa hujaelewa hayo maandiko haiwezekani wewe kama nataka uzungumze ushia ndio na vitabu vyako elezea ule ushia wako uliko ndani nini ni vitabu vyako ili mimi nishawishike kuhama katika aqida yangu ya sunna wal jamaa nije katika aqida nani usitumie vitabu vya sunna kabisa mlango huo ukiufunga tayari huwezi kuashia huwezi kuashia kabisa kwa sababu hawezi na hata kama unatafuta mjadala na Shia ukiumekea sharti hili kwamba tutajadili mshia uliomo ndani ya vitabu vyenu, huo mjadala lazima ufe. Hawezi kukubali akikubali huwa hajui ushia lakini kama ushia unajua kabisa hawezi kukubali atakung'ang'aniza wewe uzungumze ushia kwa mujibu wa vitabu vya nani shahada sunna hiyo ambayo kile mmeelewa mpaka hapo sasa baada ya kuwa mmeelewa hivi jambo la pili mashia katika itikadi yao wanaamini ya kwamba ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ndiye khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaamini hivyo na wanaamini kuamini kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume, kuamini ni nguzo katika nguzo za dini, ni nguzo katika nguzo za nini? Za dini kuamini ya kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume na kuamini maimamu kumi na mbili kwamba ndiyo viongozi wa Uislamu baada ya mtume ni nguzo katika nguzo za dini, yaani kama vile swala, zaka, hija na nini na na shahada mbili. Sasa wao katika zile nguzo tano za Uislamu basi zile shahada mbili hazipo mm -mm, hakuna shahada mbili katika zile nguzo tano za Uislamu kuna kuamini uimamu alafu kuna swala kuna zaka kuna hija na sunna kwa zile nguzo zile shahada mbili zile ambazo sisi tunaziamini katika nguzo ya kwanza ya Uislamu ile wao haimo kwa hiyo yoyote ambaye hatuamini kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume huyo si muislamu huyo si muislamu hata kama ataamini kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume lakini ni baada ya Uthman sawa huyo pia si muislamu wala hayuko sawa hilo nataka mlielewe na wanasema ya kwamba ile nguzo ya uimamu ile sawa ile nguzo ya uimamu nafasi yake ni kama vile nguzo ya kuamini mitume wa Allah katika nguzo zile kuu za imani yani kwa mfano Allah sana mitume wengi katika nguzo za imani unatakiwa wewe uamini mitume wote lau kama utamwamini Muhammad ukamkataa Musa huo ni kwa sababu ukamwamini Muhammad ukamkataa Isa wewe sio nani sio Muislamu kwa hiyo kumwamini mtume peke yake na ukawapinga baadhi ya mitume ambao walikuwa kabla ya Muhammad wewe sio Muislamu na wao wanasema hivi kumwamini imamu mmoja katika wale maimamu kumi na mbili hakukufanya wewe kuwa Muislamu lazima uwaamini maimamu wote kumi na mbili pamoja na utaratibu wa kuamini hao maimamu kumi na mbili kuna utaratibu wake kwamba imamu ana sifa hii imamu ana sifa hii lazima uamini hivyo sasa wakiulizwa mna dalili gani ya kuthibitisha kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume mna dalili gani hapa ndio gogoro linapoanzia sasa tukiomba dalili tuleteni dalili kwamba ali ni khalifa baada ya mtume hawaleti vitabu vyao sasa mm -mm. hapo ndio tachukua sahihi Bukhari sawa tachukua sahihi Muslim tachukua kitabu kitabu hiki vitaletwa vitabu vya ahlus sunna hii vitabu vya ahlus sunna hivi watavitumia kuwathibitishia ahlus sunna wal jamaa ya kwamba khalifa baada ya mtume alikuwa ni nani ni Ali isipokuwa huyo Abubakari huyo na mwenzake Umari كنا عثماني نكنا أبو موسى سكنا عبد الله بن عباس كنا هوا ما صحابة هوا ولبان كان جامع زكم ظلوم علي وخليفة ملك نرديتين واو نامني كوانبا خليفة بعد متومنين علي بن أبي طالب ريت كبير na hilo jambo la kuamini khalifa baada ya mtume ni Ali bin Abi Talib ni nguzo katika nguzo za dini kiasi ambacho asiyeamini hivyo huyo haingizwi katika kundi la Waislamu sawa sasa dalili zenu ni zipi tukiwaomba dalili hawaleti vitabu vyao hawezi kukuletea usulul kafi wanakuletea nini basairu darajat la yeye atakuletea sahihi bukhari sawa atakuletea sahihi muslim atakusomea maandiko ndani ya vitabu hivi kukuthibitishia wewe ya kwamba ali ni khalifa baada ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa masahaba kina Abubakar Umar na wengineo walimdhulumu Ali utawala wake wakaupokora wakajivirisha nono ndani vitabu anavyovitumia sawa ni vitabu ambavyo watunzi wa vitabu hivyo hawaamini hivyo situmelewa Imam Bukhari Imam Muslim Abu Daud An-Nasa'i Ibn Majah Imam Ahmad hawaamini hivyo sasa itawezekana vipi wanaochuoni hawa ambao hawaamini hivyo alafu ndani ya vitabu vyao waweke maandiko sawa, ambao wenyewe wako nayo kinyume chake. Inawezekana vipi? Haiwezekani. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni kuchezeana akili, na ndio maana e, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipokuwa akiwazungumza mashia kwenye kitabu chake Minhaju Sunna, kuna kitabu inshallah huenda kesho kushukuta nacho kinaitwa minhaj karama fi ithbati al-iman mashia kuna mshia mmoja anaitwa ibn al-mutahhir al-hilli ibn mutahhir al-hilli aliandika kitabu kinaitwa minhajul karama fi ithbati al-imama kitabu hiki ametumia maandiko yaliyomo ndani ya vitabu vya Ahlusunna kuthibitisha ya kwamba wale maimamu kumi na mbili wale sawa, dalili za wao kuwa ni maimamu zimo ndani ya vitabu vya Ahlusunna. Kwa akanukuu riwaya nyingi sana kwenye vitabu vya Ahlusunna, kile kitabu kikatolewa. Mmoja katika watawala akaathirika na kile kitabu, akaingia katika ushia Watu wakachukua kile kitabu wakampelekea Ibn Taymiyyah, bwana, kuna kitabu hiki kimeandikwa. Kuna baadhi ya watu wameingia katika ushia kupitia kitabu hiki. Huyu bwana ametumia maandiko yetu sisi kuwathibitishia watu ya kwamba wale maimamu kumi na mbili wale, sawa, dalili za wao kuwa ni maimamu kuanzia Ali mpaka huyu Imam, Imam, Imam Mahdi aliyejificha pangoni, dalili zake zipo kwenye vitabu hivi Ibn Taymiyyah akachukua kile kitabu akakisoma basi akaandika kitabu hiki sawa so, minhaj sunnah an-nabawiyyah fi naqd kalam shi'ati wal qadariyah juzuu nane akamjibu vizuri sana yule bwana sawa so, sasa katika jumla katika hii juzuu juzuu ya sita ukurasa wa sitini na saba kuna maneno Ibn Taymiyyah ameyasema kuhusiana na mashia akasema hivi walakin haula'i alqawm lifarti jahlihim wa hawahum yuqallibuna alhaqa'iqa fi almanquli walmahkuli فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنه وقعت فيقولون ما وقعت وإلى أمور ما كانت ويعلم أنها ما كانت فيقولون كانت ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح فيقولون هي فساد وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون هي خير وصلاح فليس لهم لا عقل ولا نقل بل لهم نصيب من قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ابن تيمية قد اكتب هيك المسلم بأس عن ما انا من النهاية نسمه فيه ولكن هؤلاء القوم لكن هوا واكها كنا نان هوا مشير لفرط جهلهم ووزنب ووجنغ واو ما كل وجنغ كنا ويريف، أف كنا وجنغ ونقوى سوى وكزنبه sasa lifarti jahalihi kwa uzembe wa ujinga wao wa hawahu na matamanio yao yuqallibuna alhaqaiqa wanageuza yale mambo ya uhakika fil manqul katika yale yanayonukuliwa wal maaqul na yale ambayo yanafahamika kwa akili mashia uwezo waliokuwa nao wanageuza ule uhalisia wa jambo kama limenukuliwa wataligeuza na kama ni jambo linafahamika kiakili pia wataligeuza fayatuna ila al-umuri wanayaendea mambo alati waqa'at ambayo yametokea wa ulima annahu waqa'at na yanajulikana ya kwamba kweli yametokea fayakuluna ma waqa'at wanasema hiyo haijatokea na akishakataa haijatokea utasema mpaka utachoka, hakubali. Hiyo haipo, haipo. Wa ila umurin, na wanaendea mambo ma ambayo ma kanat, hayajakuwepo kabisa. Wa yu'lamu annaha ma kanat, na inajulikana ya kwamba hayapo. Fayakuluna kanat, wanasema ilikuwepo. Wayatuna ila al-umuri allati hiya khairun wa salah, na wayanaendea mambo ambayo ni mambo ya khairi na ni mambo mazuri fayakuluna hiya fasadu wanasema hawa ni mambo mabaya wa ila al-umuri allati hiya fasadu na wanaendea mambo ambayo ni mabaya fayakuluna wanasema hiya khairun wa hawa ni mambo mazuri na ni mambo ya kabisa falaysa lahum la aqlun wala naqlun ni watu ambao hawana akili wala hawana maandiko bal lahum nasibun bali wao wanafungu min qawlihi katika kauli ya Allah anaposema waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sasa shia analiendea jambo ambalo halikuwepo afa anasema vipi lilikuwepo suala la Ali ni khalifa baada ya mtume lipo eh halipo yeye anakuambia lipo lipo na ataminyana kweli kweli lipo Abu Bakr ni khalifa baada ya mtume si ndio jambo bado lipo hiyo halipo nyinyi mkisema masahaba mnasema ni viumbe bora na mnaombea radhi si ndio yeye kitaja masahaba anasema hao ni viumbe waovu na anaombea laana alafu maandiko kama haya ya kuwafanya maimamu wana daraja kama vile daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala wao wanaona kwamba huo ndio Uislamu nini ilikuwa sahihi hao ni watu wazima kweli hao sio ndio maana mimi huwa ninawaambia watu mtu yoyote ukimwona amekuwa shia yoyote ujue akili yake haifanyi kazi hakuna mtu ambaye ni shia kwa kile kile sasa hata huyo hata mmoja haina akili sio kwa maana ni matajira na ni mazuzu ile akili ya kuchagua kwamba hili ni zuri na hivi ni baya akili hiyo kwa hiyo dalili sasa ya mashia ali ni khalifa baada ya mtume. Dalili ni nini? Miongoni mwa dalili ambayo wanayotumia ni tukio la nini? La Khadir Khum. Wanazo dalili zingine, lakini kwa kuwa munasaba wetu ni huu, basi wanasema kwamba tarehe kumi na nane siku ya Jumamosi au Jumapili, tarehe kumi na kumi na nane mwaka wa kumi hijiria, kipindi mtume anatoka Makka kutekeleza ibada ya hija, anarudi zake Madina, alifika sehemu inaitwa Ghadir Khum. Hiyo sehemu hiyo wanavyoeleza wao sasa, wakiwa na wale wajinga wao, wanasema hivi ni njia panda, ni njia panda ya watu wanaokwenda Yemen wanaokwenda Misri, wanaokwenda Iraqi, wanaokwenda Sham, wanaokwenda Madina. Sasa mtume alipotoka na msafara wa masahaba, alipofika pale njia panda, kwa kosa pale ndio watu fanya nini, wanatawanyika. Ikabidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amtangaze Ali rasmi ya kwamba huyu ndiye mtawala huyu ndo ni ndio mtawala wenu mimi nikifa huyu ndo mtawala wenu akamchukua ali likatengeneza jukwaa kubwa akapanda pale mtume akamshika ali mkono akawaambia masahaba man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu allahumma wali man walahu wa adi man ada yule ambaye mimi ni kiongozi wake basi huyu ali pia ni kiongozi wake ewe allah mpende atakayempenda Ali na mchukie atakayemchukia nani Ali masahaba pale baada ya mtume kushuka katika lile jukwaa masahaba kumkumbatia Ali sawa tena wanamsema katika masahaba ambao walikuwa kimbele mbele kabisa ni Umar bin Khattab kamshika Ali akamwambia bakhin bakhin laka yabna abi talib asbahta mawlaya wa mawla kulli mu'minin wa mu'minah hongera hongera ewe mtoto wa Mtwani. umekuwa na mimi kiongozi na kiongozi wa mimi na kiongozi wa kila Muislamu wa kike na Muislamu wa kiume wanayazungumza haya na ikifika siku ya tarehe 18 leo tarehe ngapi leo tarehe 18 si ndio kwa mujibu wa kalenda yao ni tarehe 17 kwa hiyo imma ni kesho Jumapili au Jumatatu ukifungua katika mitandao yote ya duniani na kwenye magrupu yao lazima hizi habari utazikuta huu ni uongo sawa jambo la uongo halikuwepo lakini wanaarifishana arifishana mpaka katika karne hii na sisi tunavyozungumza hivi hatumaanisha tukizungumza leo ikifika tarehe 18 hawatosherehekea ah, ah, watasherehekea lakini sisi ndugu letu ili waislamu mfahamu tumeelewana eh na hii siku hii ya tarehe 18 wakaiita Eidul Fitr. sisi tuna sikukuu ngapi mbili kuna Eid al-Fitr na Eid Adha wao wana sikukuu nne kwa mwaka kuna sikukuu ya Eid al-Fitr Eid al-Adha na kuna Eid al-Khadir sawa Eid al-Khadir ndio hii ya tarehe 18 Shia mahala popote atakapokuwa, popote, hata kama katika sehemu yuko peke yake, lazima sherehe hii, sikukuu hii asherehekee, lazima, sio lazima, sababu ni, ni sikukuu ya kidini kwa wao. Yaani kama vile Tanzania ikifika tarehe tisa Desemba, si ndio? Kuna sikukuu ya nini? Ya uhuru. Yaani hiyo rais yote atakayekuja lazima jambo hilo lifanyike. Sawa, hiyo haiwezi kufutwa mpaka kiama kinasimama, labda labda itakapokuwa serikali wameshika chama kingine, si ndio? Eh, wanaweza kuwa tunavunja tu yote haya lakini kiserikali, sikukuu ya uhuru, si sikukuu ya muungano, si sikukuu ya mapinduzi, ikifika kazi watapewa likizo na serikali lazima isherehekee ndio hivyo hivyo kwa Mashia, ikifika tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja lazima washerehekee sikukuu ya Ali bin Abi Talib kutangazwa kuwa ni kiongozi. Sasa Ghadir Khum, Ghadir Khum ni nini? Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Yaqut al-Hamawi, ana kitabu amekiandika kinaitwa al Buldan. Mimi sina kitabu hicho, na siko nacho kwenye kwenye hard copy, lakini ni kitabu kipo, ni kitabu cha jiografia. Huyo al Hamawi kitabu chake kina juzuu kama nne hivi, kina juzuu nne humo ameandika miji yote ya zamani miji yote ya zamani ameandika kwa herufi kuanzia alif mpaka ya miji milima mabonde mitaa maeneo kila kitu ameandika ndio maana huwa ninawaambia wanawachuoni dini ya Kiislamu wana akili sana sio mazuzu kuna baadhi ya watu wanadhania kama vile wanachuoni wa dini ya Kiislamu si ndio walikosa mwelekeo si ndio walikosa mwelekeo wakaanza kusoma dini wanachuoni wa dini ya Kiislamu wameandika vitu vingi sana sasa huyu bwana huyu kwenye kitabu chake Mu'jamul Buldan anaweza kuandikia mlima fulani uko eneo fulani una kilomita kadhaa una sentimita kadhaa halafu kama ule mlima ule una matukio ya kidini atakuelezea miji pia anakuandikia miji fulani na kama ule mji kuna kabila fulani linakaa atakuelezea kwenye mji huu kuna kabila fulani linaishi na kama katika mji huo kuna wanaochuoni waliwahi kutoka atakutajia mji huo kutoka wanachuoni fulani na mtu ni kitabu kizuri sana sawa sasa alipokuwa kielezea harfu ya ghai kifungua kile kitabu kile kwenye herufi ghai dal ra akasema hivi Al-ghadiru bifathi awwalihi wa kasri thanihi. Neno al-ghadir kwa kuitilia fatha herufi yake ya mwanzo na kuitilia kasra herufi yake ya pili. Akasema ghadir khum baina Makkah wal Madina. Sawa, ni eneo lililopo baina ya Maka na Madina sio njia panda hadirukum sio nini sio njia panda mashia wanasema hadirukum ni nini ni njia panda na hata kesho kutwa kwenye sikukuu yao ukisikiliza utakwambia hadirukum njia panda na wale makasuku wao wale si ndio wananukuu hivyo hivyo hadirukum ni nini njia panda la hadirukum ukirudi katika mu'jamul buldan anasema wa ghadhib hummi baina makkah wal madina na hii ghadhib hum iko baina ya makkah na madina bainahu wa baina aljuhfa mailani baina ya ghadhib hum na baina ya juhfa kuna umbali wa maili mbili sawa juhfa ni nini juhfa ni miqat ya watu wa madina watu wa madina wanapotekeleza ibada ya hija sawa lazima wapite katika hili eneo mbele ya Khadir Khum au nyuma ya Khadir Khum kuna sehemu inaitwa ni Juhfa ukifika pale utavua zile nguo zako sawa utavaa ihram zako na ibada yako ya hija itaanzia pale Simshaelewa inaitwa ni Juhfa kisha vile vile akasema hivi khum ismu mawdi'i neno khum ni jina la eneo fihi Ghadir Khum, ndani yake kuna ki, kuna sehemu inaitwa Ghadir Khum, kwa sababu neno Ghadir, neno Ghadir ukirudi kwenye kamusi za lugha ya Kiarabu, mfano kamusi Mu'jam Maqayisi Lugha, Mu'jam Maqayisi Lugha ni kamusi ya Kiarabu ambayo imeandikwa na al-Imam Ibn Faris Ibn Farisi kwenye Mu'jam al lugha anaelezea machimbuko ya neno la Kiarabu kule lilipoanzia kwa herufi zake